بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد bugungi darsimiz sehr haqidagi bob muhammad ibn abdulvahab rahimaulloh aytadilarki babu majaa fi sehr sehr haqiqatiga kiradigan bo'lsak u haqiqatda bor narsa ibn al-arabiy rahimahulloh aytadilarki bu sehr haqligi to'g'risida ana shu sehrning xillari bor منه ما يفرق بين المرء وزوجه ومنه ما يجمع بين المرء وزوجه ويسمى التولة وكلاهما كفر وحقيقته يعني السحر أنه كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى وتنسب إليه فيه المقادير والكائنات لكن ما نشو السحر حقيقة بور va نشو السحر sehrni ردان er minam o'z ayolini orasini bo'ladigan bol, bol, xillari bo'ladi va er minam ayolini orasini jamlaydiganlari bo'ladi ikkalasi xohlamasa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 ولن يتشتكي إيه موسى سن وش السحرين أتكن يعني إلقاقك كي حتى كريلك ياكي بز باشليلك ديش كان ده موسى عليه الصلاة والسلام بل ألقوا سلان باشليلان ددلان shunda fir'avnni atrofidagi sehrgarlarni asolari xassalari va hibal arqonlari uni ko'rib turuvchilarga xuddayki bir harakat qilib turgan ilonga o'xshagan bo'ldi ularni sehrini ta'siridan mana shu xayollikka o'tdi bu odamlarni xayoliga va ko'ziga ta'sir qildi yuhayyalu ilayhim ammo ikkinchi xili u nima sihru ta'sir ta'sir ko'rsatadi ya'ni uni boshqacha harakatlarga o'tkazadi o'zi yaxshi ko'rgan narsani yomon ko'rsatishligi mumkin yomon ko'rgan narsani yaxshi ko'rsatib qo'yishligi mumkin bularni hammasi haqiqatda bor va uni inkor qilishlik bor narsani inkor qilishlikka bor narsani inkor qilishlikdan hisoblanadi shuning uchun Alloh subhanahu va taolo oyatda mana shu sehrgarlarni boylagan iplariga suflab sehrlovchilarni yomonligidan panoh so'rashlikni o'rgatadi qul a'udhu bi robbil falaq oyatning oxirida va min sharrin va min sharrin naffathati fil uqad deb o'rgatadi agar sehrni haqiqati bo'lmaganida Alloh subhanahu va taolo uni yomonligidan panoh surishlikka buyurmagan bo'lardi va shuningdek Sahih Buxoriy Muslimda chiqarilgan hadisda bayon qilinganki Oysha radhiyallohu anhodan Nabiy sallallohu alayhi va sallamni ham sehrlanganligi va Jibril alayhi salatu va sallamni ruqyalari sabablik Alloh subhanahu va taolo bu sehrni ketkizganliklari ketkizganligi bayon qilinadi. Endi Muhammad ibn Abdulloh rahimahulloh ana shu sehrgarlar to'g'risida kelgan oyatlar va hadislar va ba'zi bir asarlarni keltiradi. وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق bu sehrgarlar laqad alimu ular bilishgandiki laman ishtarahu ma lahu fil laman ishtarah uni sotgan sotib olgan odamni ya'ni shu bilan ham iktisob qilib shu bilan ham e, amal qilib sehrgarlik qilgan odamni qiyomatda hech qanaqa nasibasi yo'qligini ular bilishgandi kim ular yahudiylar bular bu oyatda bayon qilinadiki yahudiylar sehrni kufrligi va Allohga iymon keltirishlikka qarshi amalligini bilishgan. Shuning uchun Qatada rahimahulloh aytganlarki, kitob ahli kitob ular sehrgarga Allohning oldida hech qanaqa bir yaxshilikdan nasibasi yo'qligini bilib turib ular mana shu ishni qilishgan deylar. La xalaqa lahum Hasan al-Basr rahimahullah la xalaq nasibasi yo'q degani, ya'ni uni hech qanaqa sehrgarlik dini yo'q deb tafsir qilinadi. Demak, bu sehrgarlik hech qaysi bir shariatda payg'ambarlarning shariatda halol qilinmagan. Shuning uchun Musa alayhisolatu vassalam aytadilarki, "Va la yuflihu as-sahiru haythu ata." Sehrgar qay tarafdan keladigan bo'lsa, u najot topmaydi. qilgan ishlarini hammasi botillikka va kufrga va shirkka olib boradi sehrgarni kofir bo'lishligi yoki kofir bo'lmasligi haqida olimlarning orasida ozgina xilof o'tadi imom abu hanifa rahimahulloh va Malik va imom ahmad rahimahullohdan bo'lgan rivoyatda ular sehrgarni kofir deyshadi. ularni dalillarida etilgan gap shuki tepadagi oyat laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq ularni qiyomatda hech qanday nasibalari yo'qligini bayon qiladi va shuningdek Alloh subhanahu va taolo bayon qilib aytdiki va ma kafara sulaymanu valakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nasa sihr Sulaymon alayhisolatu vasallam kofir bo'lmadi, balkim shaytonlar kofir bo'ldi, ular odamlarga sehrni o'rgatishardi. Mana shu sehr bilan taomul qilishlik va taati qilishlik va u bilan shug'ullanishlik va uni shaxslarga o'rgatishlikni Alloh subhanahu va taolo bu yerda kufr deb nomlayapti. Shaytonlar shu sababli kofir bo'lganlar. Va shuningdek ikki farishta odamlarga sehr o'rgatgan vaqtda ularga aytishdiki hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur ular aytishdiki odamlarga imtihon qilishlik uchun berilgan bizaga mana shu amal biz bu o'rgatishlikni biza sizlarga bir imtihon qilib fitna qilib jo'natildik fala takfur kofir bo'lmagin Allohga deb bu amalni sehrni kufrligini bayon qildi demak mana shu tepadagi aytilgan dalillarga ko'ra sehr amali kufrdan bu hisoblanadi ba'zi bir olimlar imom shofiy rahimahulloh e, shularning biri aytadiki sehrni o'rganishlik ikki xil bo'ladi ana shu sehr bilan o'rgan sehr bilan taomil qilib o'rganib turgan odamga aytamizki bizga sehrni sifatlab bergin agar ana shu sehri Allohga kofir bo'ladigan darajadagi sehr bo'ladigan bo'lsa unda kofir bo'ladi ammo kufrni vojib qilmaydigan darajadagi sehr bo'ladigan bo'lsa unda kofir bo'lmaydi illo agar o'shani haromni istihlol qilish qilgan bo'ladigan bo'lsa o'ziga haromni halol qilib olsa u vaqtda kofir bo'ladi deb aytiladi keyingi oyatda Alloh aytadiki yu'minuna bil jibti va tag'ut u yahudiylar jibtu tag'utga iymon keltirishadi bu o'rinda jibtni o'tgan darsda aytdik Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytadilarki bu jibt bu bu nima sehr bu yahudiylarni kufrga yo'liqishliklariga bo'ladigan bo'lgan sabablarning biri qala umar al jibtu sihr va tag'ut shayton yu'minuna bil jibti va tag'ut وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله تم boshqa جابر الخير رضي الله عنه aytadilarki at-tavag'it tog'utlar kuhonlar ya'ni biz biz hisobimizda bu polvonlar kana yanzilu alayhimush shayton ularga shaytonlar tushardi shaytonlar tushishligi bu ma'ruf bo'lgan shaytonni boshi bu iblis emas balkim shayton jinsi bu sehrgarlarga tushadi va ular bilan gaplashadi va ularga o'zlari osmondan farishtalardan eshitgan g'aybiy amallarni ba'zilarini eshitib qoladigan bo'lsa shularni yetkazishadi bu ana shu sehrgarlar bo'ladi fi kulli hayyin vahid ya'ni arab johiliy vaqtlarida har bitta qabilada bitta sehrgar bo'lgan ularda ularda sehr bilan muomala qilishlik juda ko'p bo'lgan va qaysi bir jamiyatda dinsizlik kuchli bo'lsa va ilm kuchsiz bo'ladigan bo'lsa sehrgarlik shunchalik qattiq rivoj bo'lib ketadi qaysi jamiyatda uni aksi bo'ladigan bo'lsa natijasi ham aksi tavhid ulug' bo'lim oliy bo'lim sehrgarlik va kufr va shirklarni hammasi oyoq osti bo'ladi shuning uchun johiliyatda bu sehrgarlik juda qattiq rivojlangan va nabiy sollallohu alayhi vasallam kelib ularni hammasini yo'qqa chiqarganlar وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات yetti odamni halokatga yo'liqtiradigan yetti katta gunohdan uzoq bo'linglar qalu ya rasululloh va ma hunna ey rasululloh bu yetti katta gunoh nima u deb so'rashganda birinchisi ashirku billah dedilar ashirku billah Allohga shirk keltirishliging bu odamni insonni halokatga yo'liqtiradigan eng katta gunoh Allohga shirk keltirishlik shuning uchun ibn masud roziyallohu anhu aytadilarki man payg'ambar alayhissalotu vassalomga eng katta gunoh nima u deb so'raganimda qala an lillahi niddan va huwa khalaqak Alloh seni yaratib turib unga boshqa bir narsani shirik keltirishliging bu shirk bo'ladi dedilar undan keyingi katta gunoh u sehr bizni masalamiz u demak sehr katta gunohlardan bu hadis dalolat qilishligida keyingi gunoh vaqtul nafsillati harramallohu illa bil haqq Alloh harom qilgan nafsni o'ldirishlik Illa shariatda ruxsat berilgan haqqi bilan bo'ladigan bo'lsa unda mumkin shariatda ruxsat berilgan haqqi nima u nabiy sollallohu alayhi vasallam usmon ibn affon radhiyallohu anhu hadislarida aytarlarki, لا يحل دم امرئ مسلم أن يشهد, يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله muhammadur rasululloh ekanligiga guvoh guvohlik beradigan musulmonni qoni حرام faqatgina uch narsani biri bilan bo'lishligi mumkin ruxsat etiladi bu ham valil amr orqali amalga oshiriladigan narsalar As-sayyibu zani uylangan yoki erga tekkan muhsan ayol bo'ladigan bo'lsa yoki muhsan erkak bo'ladigan bo'lsa mashu o'rinda zino hosil bo'ladigan bo'lsa ularni haddi o'lim bo'ladi va nafsu bin nafs nohaq nafsni o'ldirishlik bo'ladigan bo'lsa uni jazosi ham qasddan o'ldirishlik bo'ladigan bo'lsa uni jazosi ham o'lim bo'ladi li dinihi al mufariqu lil jamaa dinini tashab murtad bo'lib musulmonlar jamoatidan chiqadigan bo'lsa mana shu o'rinda ham uni qoni halol bo'ladi lekin qoni halol bo'ladi degani bu uchta shaxsni aytilmaydiki har kim o'zi bilgan murtad deb o'ylagan odamni o'ldirib ketaveradi deb balkim bu valil amr va qozilar va istitoba va tavba qildirishligi va hokazo o'zini ridda boblarida ahkomlari bor buni va undan keyingi katta gunoh va aklu riba riboni yeyishlik sudxo'rlik alloh subhanahu va taolo aytadiki va halallohu al-bay'a va harrama riba Alloh savdo sotiqni halol qilib riboni harom qildi va aklul mal va aklu mal malil yatim yetimni molini yeyishlik undan keyingi katta gunohlarning biri endi mana shu o'rinda nabiy sallallohu alayhi va sallam yetimni molini yeyishlik deb yeyishlik degan lafz bilan ishlatdi endi boshqa bir shaxs bir shaxs kelsaki uni yetimni molidan kiysa yetimni molidan minsa, yetimni molidan uy sotib olsa bo'ladimi? Sabab hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam yesa dedilar-ku deyilsa, bu odatda yiyilishlik nazarda tutiladi. Endi har bitta yetimni moli zoya ketishlikka va haqsiz ishlatilishlikka sabab bo'ladigan har bir sabab bu o'rinda yiyishlik hukmida bo'lib harom bo'ladi. undan keyingi katta gunoh va yawm yawmaz zahf ikki taraf musulmonlar va kofirlar orasida jang bo'lgan vaqtda yig'ilib jang bo'lib turgan vaqtda orqaga qochishlik faqatgina bu holatda ruxsat berilgan holat إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ana shu o'rinda qital o'rnida o'zgartirishlik ya'ni bir ya'ni askarlarni xaritasi va holatini o'zgartirishlik uchun orqaga va oldinga yurishlik yoki bir jamoatdan ikkinchi jamoatga borib qo'shilishlik uchun orqaga ketishlik bunga kirmaydi jangi tashab ketishlik bu faqad ba bi ghadabin min Alloh Allohning g'azabi bilan qaytibdi deydi. Lekin jang boshlanishligidan oldin agar ketib qoladigan bo'lsa bunga kirmaydi. Va qawluhu va qazful muhsanat undan keyingi katta gunohlar balkim oxirgisi qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat muhsanat zinodan salom bo'lgan va afifa bo'lgan va bunaqa bir haromliklikdan va har xil haromlik haromga olib boradigan hiylayu nayranglardan g'aflatda bo'lgan mu'mina ayollarni zino minam tuhmat qilishlik Alloh aytadiki innallazina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum azabun azim ana shunday afifa bo'lgan va salomatlikda bo'lgan ayollarni har xil zino va shunga o'xshagan narsalar bilan tuhmat qilganlar lu'inu fid dunya val dunyo dunyoyu oxiratda Alloh tarafidan la'nat qilingan shaxslar bo'ladi. Va lahum azabun azim. Va juda bir ulug' bo'lgan, oliy bo'lgan bir azob bor ularga qiyomat. demak bir ayol to'g'risida gapirishlik muharram bo'ladi shariatda hattoiki ana shu ayol bilan u bilan zino qilib turgan shaxsni aniq bilmaguncha va aniq ko'rmaguncha gapirishlik harom qilingan kimda kim o'shani aniqligini bilmasdan turib gapiradigan bo'lsa unga 80 darra uriladi ta'zir ta'dib qilishlik uchun ammo bir odamni minam gaplashganini ko'rib qolsa yoki uyidan chiqib ketayotganini ko'rib qolsa yoki birovga kulib qo'yganini ko'rib qoladigan bo'lsa shu sabablik bu uni o'ynashi yoki zinokor degan gaplarni tarqatishlik bu haqiqatda ana shunday gunoh katta katta gunoh ishlarni birini qilgan hisobda bo'ladi. Endi mana shu o'rinda ayollarni zikr qilingan hadisda Endi bir odam erkak kishini zino bilan tuhmat qilsachi, unda ham mashinga kiradimi deb so'raladigan bo'lsa, mana shu hadisga kiradi u ham. Lekin odatda tuhmatga ko'pincha ayollar yo'liqadigan bo'lganligi uchun ayollar hadisda zikr qilinyapti. xuddayki nabiy sollallohu alayhi va sallam qoshlarini terganlarni la'natlaganlar sababi odatda ko'pincha ayollar qoshini teradi endi erkak kishi erkak bo'lib turib agar qoshini teradigan bo'lsa ikki marta la'natlanishligi mumkin nima nima tarafdan birinchidan qoshi terga, qoshini tergani ikkinchi tarafdan ayollarga o'xshaganligi uchun sabab bu narsalar ayollarning fe'li shuning uchun nabiy sollallohu alayhi vasallam buni bunaqa hadislarni alfozlarini ayollarga ishlatadilar va illo mana shu ishlarni agar erkaklar qiladigan bo'lsa erkaklar ham shu narsaga aloqador bo'ladi وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف جندب رضي الله عنه يتلركي حد الساحر ضربة بالسيف sehrgarni haddi bir sayf bilan bo'yniga urilishlik ya'ni o'ldirilishlik hukmi mana shu o'rinda olimlarning orasida gap bor ya'ni sehrgar tavba qiladigan bo'lsa ya'ni sehrgar agar qo'lga tushadigan bo'lsa va sehrgarligini tan oladigan bo'lsa yoki uni sehrgarligiga hujjat qoyim qilinadigan bo'lsa mana shu o'rinda undan tavbasi qabul qilinadimi yoki tavbasi qabul qilinmasdan o'ldiriladimi? Buni hukmi nima bo'ladi? Bu masalada olimlar aytishadiki, Abu Hanifa, Imom Malik va Imom Ahmad rahimahulloh aytishadiki, yuqtalus sahir, sehrgar o'ldiriladi deyshadi. bunga kelajakdagi ashoblarni amallari va aqvollari dalolat qiladi lekin tavba qiladigan bo'lsa tavbasi qabul qilinishligi mumkin xuddayki Musa alayhissalotu vassalomning atrofidagi sehrgarlar tavbasi qabul qilingandek tavbasi qabul qilinishligi mumkin lekin bu amallar nima ko'pincha qozini hukmiga qaytadi ba'zi bir vaqtlarda qozi ta'zir qilishlik uchun odob berib qo'yishlik uchun eslatma bo'lishlik uchun o'ldirishligi mumkin o'lim hukmini berishligi mumkin nima shunaqa amallar ko'payib ketganligi uchun odamlarga ibrat bo'lishligi uchun nima o'lim hukmini chiqarilishligi chiqarishligi ham mumkin shuning uchun bu uning o'ldirilishligi yoki o'ldirilmasligi hukmlari vali qoziga qaytadi وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبده قال رحمه الله كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر عمر بن الخطاب رضي الله عنه har bitta sehrgar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 sehrgarlar sabab bular er bilan ayolni ayol bilan erini aka bilan ukani va ota bilan bolani orasini bo'lib haqda bo'lib nohaqda yig'ib qo'yishligi mumkin Allohning izni bilan shuning uchun mana shu hukm bilan qozi o'lim hukmi chiqarilishligi mumkin aytadilarki وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت حفصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قزلر أم المؤمنين o'zlarini bir joriyalari cho'rilari bo'lgan va ana shu cho'rilari u kishini sehrgarlik sehr qilganligi uchun uni o'ldirishlikka buyurganlar va kadalika sahha an jundub mana shu amal jundub roziyallohu anhu dan ham sahih bo'lgan qola ahmad an thalathati min ashabi nabiy sallallohu alayhi vasallam bu hukm ya'ni sehrgarni o'ldirilishligi nabiy sallallohu alayhi vasallam ashablaridan uchtasidan keldi tepadagi umar ibn xattob va jundub va hafsa radhiyallohu anhum jamian demak bu dalolat qildiki sehrgarlik bu shirk va kufr va Alloh subhanahu va taologa osi bo'ladigan gunohlarni eng kattalaridan va mu'min bundan saqlanishligi va uni saqlanishlikka sabab bo'ladigan har bir amallarni qilishlik va unga har doim undan qaytarib va uni E, yo'q qilishlikka bir sabablarni ko'rishligi lozim bo'ladi vallohu alam va sallallohu va sallama baraka ala abdihi va rasulihi nabiyina muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk